каляды. Прыйшлі піліпаўкі, мікола. Дзянькі праходзяць больш вясёла, Бо хоць зіма і крэпіць дужа і хоць бушуе яе сцюжа, Ды тое дзікае і грышча, і ветер жудасна засвішча, як на дудзеці на кларнеце на нейкім злыдневым банкеце. Ды да ўсё ж святлеюць далі ў вочки і іх бялюткія сарочки. Ёсць хараство і ў гэтых зімах і ў мёртва-белых тых келімах, што віснуць, зяюць хрусталямі над занямелымі лясамі. Калі вагністым мароз троне, укрывава багравай заслоне, над цветам руки ціха ўздыме і зачаруе, все обніме. А як усходзіцца завей, ветер снегам задурэе ды затрасецца віхрам белым. Эх, колькі волі у руху смелым. Гуляй зіма, твоя часіна, Ды да скора будзе палавіна, а там цяплом табе павеяў дзень, і сонейка прыгрэе, паддасць бывала дядька руху, пачуўшы холад за веруху. Ад гэтых слоў лягчэй на сэрцы, бо ўсё ж маркотны вы, каберцы зімы холоднай і мерцвячай, І ласкі хочацца гарачай, вясны душа твоя жадае, і ў сэрцы радостасць расцвітае, ад аднае ўжо толькі думкі, што гэта зімка збярэ клумкі і пойдзе знікне на паўгода і зноў ажывіцца прырода. Хлапцам прыелася вучэба, цяпер калядак чакаць трэба. І думка іх не тым занята. Всё болей ходзіць каля святам і міла гэта іх чаканне адзнакі блізкіх зімніх святак гарыць салома каля хатак пажар вясёлы в час світання а что там светится небожа няўжо гарыць хто не дай божа не не пажар то сцяг калядный Я пруг там смаліцца дзесь ладны, свой крок апошні замыкае. Я пруча доля ўжо такая. І кожны дворы, кожна хата, хоць і жыве не так багата, але калядаў у адзнаку, За коле хоць бы пад свінаку, І дворык свой ці прыгумень асвеціць раніцай ці ў дзень, Бо хто ж скажыце, хто не ласы, на тое сальца і кілбасы? Другі калят не дачакае цішком свяжынкі паспытае ўжо на свята. Ой, што казаці! Паходзіць так каля свінчаці, што ўжо на ночку разоў дзесяць табе жывот закуралесіць. І гэта братцы, не заганам давно не знаю кім казанам калі заколіш я прукаты ды не пабегаеш за хаты то гэта гонар невялікі гэта вяселле без музыкі як кажа мудрасць чалавеча але зірнем мы напарэча чым там у у лесе жыве хата, як там рыхтуюцца да свята і як калядкі сустракаюць. Навуку хлопцы прыпыняюць у іх развязаныя руки. Да правадоў няма навукі. Дырэктар з радасці спявае, дадому едзе спачывае і летні збор цяжэрнай працы хлябоў высокі торт палацый, прослухаў цепаў голас ёмкі і дзе быў торп там стох саломкі а цеп замоўк хоць не навекі і зерне сыпалі ў засекі Антос таксама цяпер вольны яму бы празднічак прастольны сюд тут глядзіш ён ухадзіўся ці з'еў ці не, на луг пашыўся. Цягнуў луг дядзьку ім валодаў, Сябра майстэрства і паходаў, сякерку вострую подругу засуне спрытна за папругу і косту з дядзькам, як вядома. Хіба ты седзіш цяпер дома, А з дядзькам пойдзеш. Ой, так цікава! Яны ідуць бойка і рухава, бо зімны холод падганяе любота братцы снег лятая ды так спакойна так ціхутка куды не глянь усё бялюдка а тыя лёгкія пушынкі з дальнейшых ручак кружавінкі сухіх чаротаў чуць крануцца то так жа люба засмяюцца то ціха ціха загамоняць то штось шушукнуть то зазвоняць. А там між лесам і табою сам Бог паводзіць барадою. Трасецца сетачка сняжынак, як смех прыгожанькіх дзяўчынак, што звоніць песняй маладою. Антось на рэдцы прыпыніўся. Тут, першы загарад таіўся под гэтым снегам і под лёдам з адным аднюткім толькі ходам і той бучом быў перахвачан яшчэ ўвосень час тут страчан палотка лёдам моцна скута а Ды працы тут одна минута палонку дядька працякае а костусь радостасны Чакае і зорыць пільна ён вачыма, калі той бучык дядька ўзніме. Ой, дядька, О ён! Ён акуратны, работнік дядька наш, выдатны, Ва ўсім парадак і лад любіць. І час удар маён не губіць. Прасек палонку, крыгу вынул, Тады набучык вока кінуў, бярэ запалку, падымае і буч на бераг выкідае. І дзядзька ў твар крыху святлее. Была слабая тут надзея, А вось глядзі там штось шалпоча. Відаць іх доля не сірочай буч кулём. У гору ставяць і часу Доўга тут не бавяць, развязан культ, тут гоман, смех і рыбу вытраслі на снег. Акончык спрытна страпянуўся, Мянёк завало узварухнуўся, яшчэ мянёк, ды пара плотак, Ха-га, ну вось табе і заработак, А там яшчэ ёсць загародкі. Не дармы, не іх пераходкі ідуць дадому, разважаюць, чаго на святы накупляюць. Анто з часамі як дзіця. Тым часам заўтра і куття. Міхал ужо нейк увайшло ў моду, Мне свіш прад святамі штогоду васіў для замкавых паноў грыбы і рыбу і зайцоў кутця. Марозна, хмурнавата, снежок падкідвае заўзята, снег на куцю грыбы на лета, такая матчына прымета. А сцежкі чорны ягад многа. Ну і за гэта хвала Богу. Абега ўладзя раўчавіну і клін і пасечку лагчыну, пажменьцы ў снег аўса стаўляе. Зайцоў ён гэтым прывабляе, каб пра закенечка з каморы, калі прынадзіцца каторы ў ночку цёмную хадзіць, навесці стрэльбу і забіць, бо тут зайцоў было даволі. І дроў на свята накалолі. Трасянкі загадзя натрэслі, сянца пахучага прынеслі. Куці гаршчок ужо ў калена стаяў на лаве, чакаў сена, І вось цяпер гаршчок з куццёю, як цар, даўнейшаю парою пачэсны кут на свой прастол стаўляўся з гонарам за стол на гэта сена пад багамі, уладар над хлебам і блінамі, бо ён у гэты дзень персона. Яго вянчаў абрус карона, гаршчок агорнуты пашанай, хоць ён, он фамілії глінянай. Якія шматчыны намеры на конт куці, на конт вячэры. О, гэта дзецям знаць цікава, калі якая будзе страва, у якім ліку, у якім парадку, што на канцы і што ў пачатку. А ў маткі ўсё абмеркавана і ўсё прадумана ад рана там на гары падшчыць там дзе-то быў маг павешан яшчэ з лета. Цяпер уцёрлі ён пацёрты. У патайным куце каморы, як смерть кашчае пад запоры, мядок быў хітра дзець запёрты. Цяпер яго насталі часы, бо ён патрэбен для закрасы і што кісель той бессыты у вечарок гэты святы. Маўчком Антос часінай шэрай у ельнячок шмыгнуў сякерай. Ці ж ён звярэдзіцца сагрэшыць, калі малых дзяцей пацешыць і іх ялінкай пад куцю хоць раз забавіць у жыццю, калі забавіць толькі зможа. Ялінка ў хаце так прыгожа і колькі радасці і ўцехі. На ёй валоскія арэхі, а з пазалочанай паперкі глядзяць панадныя цукеркі. І больш на ёй няма нічога. Ды хіба ж дзецям трэба многа, Даволі з іх і той прынадыць яны довольны яны рады у хаце добры лад і згода як патрабуе і прыгода паважнасць вечара святого не ўчуеш слова ты благога і ўсе прыбрались і памылись мехал з антосем подгаліліся і парашчэсвалі чупрыны ну засцілайце стол мужчыны ты і стол той гуртам прибіраюць, Настольнік белы падымаюць на столь, растрэсваюць мурог, На сене колісь быў сын Бог, і роўным пластам рассцілаюць, сянцо абрусам закрываюць. За стол садяцца ўсе ў парадку і прад сабой кладуць алатку відэльцы лыжкі разбіраюць і стравы першае чакаюць. Ты, брат, глядзі, <clears throat> не ашукайся, не надта зразу накідайся, бо потым шчыра пашкадуеш, калі жывот свой напіцуеш. Чым дальш смачнейшыя патравы і многа іх і ўсе цікавы. Я знаю хітрасць гэту ўсю, алесь гаворыць кастусю. Михал бутэльку адтыкае, бо ўжо закуска тут чакае, стаяць як горкі скавароткі. Тут акунькі, мянькі і плоткі, ды так падсмажаны, што люба сама да іх імкнецца губа. Гарэлка радостасць весялуха прыемна булькае для вуха і гэтак вочы прыцягае ну, як каханка маладая. Ну што Антось, здароў будь браце, Няхай дае Бог лад у хаце, Дабра, прыбытку прыспарае, каб у хляведы ўсё пладзілось, каб жыта ў полі каласілась, Няхай раяцца добра пчолы, і самі будзем мы вясёлы. За год, дай Божа дачакаць здаровым новы год спаткаць. Дай Божа, дядька дазваўся і сам з прамовай зварачаўся, п'ючы цяпер да гаспадыній падатак кожнай дай часіне на ўсё гатовы у кожным часе і вось вячэра зачалася э, спыніцца мушу я на квасе ён колер меў чырванаваты тут быў таран мянёк пузаты шчупак клинок акунь карась кялбок і ялец, плотка язь і яшчэ засушаныя з лета. Але не ўсё яшчэ і гэта, аздоблен квас быў і грыбамі, выключна ўсё баравічкамі, цыбуля, перчык ліст, бабковы ну, не ўз'ясісь, каб я здаровы, пільнуй, цішком скажу між намі, каб і язык не ўцёк часамі. За квасам ели верашчаку, А потым блінчыкі на маку, а там ламанцы праснакі з пшанічнай добрае мукі. А макаў сок, Ой, такі салодкі, ламанцы ў ім, ну як колодки так добрым макам проняліся у рот положыш обліжися за прасначками шли компоты кисель з мядовою сытою вячэру скончылі куццёю але ўжо ели без ахвоты абы падатак той аддаць стары звычай ушанаваць і после гэтакай вячэры жывот выпучваўся без меры, а з-за стола як уставалі, то нават трохі і стагналі. На першы дзень святых калядак такі ўжо быў стары парадак, збіралі сена са стола, кармілі ім коня, вала, і ўсіх жывёлін, хоць па жмені, а на стале ў драбнюткім сене, здавён даўна вялося і гэта, уважна зерне так шукалі, і па тых зернятках гадалі, які зародзіць хлеб на лета.